Ongi etorri entzuleak gure gaurko kanpoko mintzaldien saio gaur Euskal preso politikoen egoera izanen dugu aipagai. Dela zonbait egun, amos bat egun, Larzabalen iraganda didie ageren sustengu taldeak antolatu duen debate publiko bat. Larzabaleko txala publikoa bete-betea zen, gomitatuak ziren hiru presunen entzuteko, iru preso hori, David Gramont, berriki libratua izan dena, Gabi Moeska agera taldekoa eta Juan Mari Olano, preso politiko horien elkartekoa. Aipagaia zelarik berezikiago, kondena luzea duten presoen egoera zoinote den. Eran behar da, Ostibarrek aldian Didi inguruan den sustengu taldeak kanpaina bat abiarazi duela duela zonbait asteia da, eta hortan kokatu dela Larzabalen iraganden debate juri, debate publiko horren helburua zehazten dauku Xabi Lagaldek. Gaurko gaualdia antolatu dugu idei batekin eta da e, zigor luzer begira e, hiru begira da e, eskaintziarena eta proposatzen ditugu hiru e, hitzartze guri ustez osagarriak izan daitezkenak. Lena, eh, David Gramon, beraz, larogeita ma zazpian eh, atxilotua izan zena, gero kartzelan egona dena eh, Espainian, eta aurten askatua eh, izan dena. Eta beraz, bere partetik edo hori da galdein dako guna, da lekurtasun pertsonal bat, nola bizi duen kartzela, zer da kartzela, baina ere zergaitik kartzela, nola baita, eta bere askatzea jan nahi behitu uh, eh, hainbeste urten ondutik e, eh, ba, bere burua eta gero eskoal egiratitzuri bere bizia berri eta ere erri hau uh, ba, berriz deskurritu zertan dagoen horoko bai bere giroan eta bai bere egoera politikoan bigarren uh, begira da e, Gabi Mueskarena, bera ere uh, presoia, Euskal Preso Politikoen kolektiboaren uh, ordezkaria dena, eta ari galdin dakugu, berak espikatzia egungo egunean uh, Frantses frantzes estatuan zertan den uh, kartzela politika, eta baita ere espikatzia zertan den uh, indarren jarri nahi den uh, konponbide uh, prozesu hori, estatu Frantsesari begira. Eta irugarren uh, eh, begira da, Juan Mari uh, Olano, ez dakit gehiago baden eh, bere orkestearen beharrik. E, <laughs> Beaz, ezker urtetako uh, militantea, bera ere egin bat aldiz uh, preso izena dena, bera ere uh, berriki libratua askatua izan dena, eta, bon, gestorazetan urtetan lanian aritu dena, eta orain haidena uh, presoien inguruan ere, e, lanian edo militatzen. Hora, orduan e, besterik gabe hitza banatuko dugu, baina nik uste dut e, mintzaldi pixka dinamikoa izateko, e, be osartu bar girela galderak pausatzerat, zerenik aintzinetik ez ditut prestatu, beste batek e, baitzituen, eta, eta hola ere tukaketa bat izan da dingure artean ez, eta ez aukera. Voilà, ordan besterik gabe, Davidi ematen diotitza. Gabon deneri, ba, lengo aurkezpen gixaz, barxarrikoa naiz, eta xabik errantzun bezala, laurre eta emezortzian, jontxo eta biok eh, erori ginen, sebi aldean, eta, ba, eh, Euskal Herria pairatzen ari zen, eta gaur egun pairatzen ari dena, gatazka politiko horren urrun bizi nintzen, erabat, gure txean ezen eh, parte hartzen, gatazka horretan. Hala ere, eh, tamalez, gure eh, adiskide bat, edo adiskide batek, urrunian izan zen manifa batean, eta zera pilotakada bat jaso zuen buruan, eta hor duztikan geratu zen, ondoren ba, kontsentzia bat hartu nuen eta Euskal Herria zemotako pairamena bizitzen ari zen ezagutu izan nuen. Hene lehenengo urratxak eh, gazteria kartean edo gazte mugimenduan sartzea izan zen eta pixkanaka, pixkanaka benetan ezagutu izan nuen. Azen nolako pairamenak bizitzen ari garen bi estatu eh, zapaltzalean horren aldetik. Beraz, eh, nire atxiloketak, eh, edo atxiloketa, laurro eta emezortzian izan zen, bost egunez jangenezaken basati torturatu gintuzten, zuten bereziki ongi urertzen zerratik bi frantsesak etortzen ziren Sebiara nio, ba, materiar horrekin, <laughs> nora ez. Beraz, nahiko bortitza izan zen, nola ez, erraiteko. Espetxean sartu gintuztenean, niretzako ni bereziki uh, eh, atxene daldi bat izan zen, benetan uh, aske sentitu nintzen, egia jaiteko. Eta beraz orduan eh, hasi zen, ba, emezortzi urte hauetako uh, bizipenak, latzak ere bai, noski. Zen eta kanpoan herria pairatzen ari den uh, jazarpenak espetxean ere gogorki eh, presoak pairatzen duguna. Egunero borroka bada. Uh, bertako egoera ez da bereziki uh, goxoa guritzako, egia jaiteko. Presoa runten aldetik ez da bereziki uh, edo ez dira bereziki bortitza gurekin badira kasuak, baina ezain beste. Baina bereziki, eh, espezie zainien aldetik, bai. Dera, eguneroko tasunean, eh, bortizki psikologikoki eta eh, joera ba, eramaten dute. Beraz, eh, hor lehenengo, eh, astapenetik edo, zorion txoa izan nahi, zeren eta espetxean zera matzaten amar urte edo amabost urteko eh, zigorren eh, ondoren eh, kide batzuekin elkartu nintzen, lehenengo egunetik, batzuei ezaie alakorik gertatzen. Eta hoien bitartez jakin izan nuen eta ikasi nuen nola edo zemotako erantzuna eman uh, eh, espezizenen uh, jazarpenen horren aurka edo horren antzinean. Eta hori esker, nik bintzat eskertzen dut nola erantzun behar den eh, lehenengo momentutik eh, haien uh, irakaspenaz uh, ba, asko ikasi nuen, eh, Zer hasi eran, uh, ez da, nik ez nu bizi bereziki zaitasuna izan zen, zen eta kanpoan neraman borroka, bahrinean segida bat izan zen, nietzako, eta zera azkenean eh, azken uh, zigor egun arte eh, ba, hori uh, izan zen borrokaldia eta espetxe bahnean uh, kanpoan eramaten dugun kanpoan egiten denarekin segida bat bada, jarraipen bat bada bisitaren bitartez uh, berriak jasotzen ditugu beraz uh, bai bakartuak gira, zentzu batean sakabanaturik baina ara ere Euskal Herrian eh, gertatzen ari dena badugu eh, berriak eta beraz jarraipen bat egiteko eh, badugu zer eginak. Zera, azken zigorraren urtetan galdera asko plazaratzen dizkiozu zure buruari, nora izan den, nora izango nahi zen, ea moldatuko nahi zen, zemotako egoera ikusiko dudan, edo aurkituko dudan, eta egia jateko zalantza asko nituen, baina momentukot, azken zazpila bete horretan, irudikatzen nuen, baina asko sobieto sentitzen naiz, eta kanpoko egoerarekin ere, e, ikusten naiz, ez gira hain gaizki. Gauza batzuk aldatu dira, aldatu behar bazen, agian, baina ez dut uste egoera hain txajean garera aldiz nik eh, jango nuke aukera askoz gehiago eh, ireki dira azken uh, eh, emezortzi urte horrietan. Hortaz ez dut inorako zarantzarik. Ta nire inguruko jendeekin betiko harremanak uh, topatu izan ditut, aurkitu izan ditut. Badakita tresna berriak erabiltzen dira gaur egun, baina ez dira telebistan edo iratietan saldu naiz izkiguten bezala gaur egun naiz eta duera hogei urteko uh, eh, izketaldi bat uh, izan ditut, ene, ene belan aldikoekin meintzat. Gazteekin, ba, nagian piskat zailagoa da edo, baina ez, aldaketa batzuk badira, ba, noskin azpiegituraren inguruan, etxe gehiago, baiona miarritze eta angeru inguruan eh, autoekin ezin daibiri, adibidez, Olako aldaketak badira, baina politika mailan, ez dakitagian, denbora gehiago pasatu behar da benetako konturatzeko bea. sakonki aldaketa batzuk izan diren edo ez, edo zemotako aukera irekitzen ari diren, baina nire ustez, gaur egun, politikoki asko sobe hau agerrera. Bada zerbait konturatzen ari naizena, adibidez lehen uste eta ez gure artean, e, ezkerra bertzarean artean, baizik eta ezan genezaken begiradatik asko zo baztertuagoa gintuen ez, beraiek e, bestelakoak dira ezberniak dira oso gotortuak bizitzen dira haien, haien artean gaur egun irutzen zait baita frantzes ez gehienak baina haietako askok eh, ez dute beldurrik gure inguruan ibiltzeko eta guk antolatzen ditugun ekimenetan partartzeko. Hori eh, hortan aldaketa handi bat somatzen dunik. Gure edo <laughs> ez nire bereziki lanaren esker zen <laughs> urru nintzen, baina urte guzti horretan ekimenetan, dinamiketan, parte hartu zuten eta antolatu zuten esker, nire ustez, uh, ate hori guzti zirekita dago. Hene ustez, eh? Hori da, guzpuntutik onker naiteke, baina... <coughs> nire ustez hori oso garantzitsua da, eh? Agian ez dugu irudikatzen gilegi, baina... Nire ustez aukera asko badira, haien gana, horbilerazteko eta alderantziz. Gure munduan zer den, eskal Herria zen, zer den, ez bakarrik bairamena baizik eta haiei erakusteko daukagun eh, mundu osoa. Ez? Zen gutxi gira, baina asko daukagu erakusteko nire ustez, eh? Eta batzuk beste mundutik ez dakit beste mundutik ongi ejana dagoela edo ez nik eh, horrela uh, sentitzen dut, zeren eta Frantses bizitzatik nator ni, gatazka hori bizi baino horrenago. Eta arrunt eh, kanpo bizitzen ginen, torturarenak, ilketarenak, frantzes kolonialismoa zer den gure herrian, Txan ez genuen, eh, ez genuen ezagutzen. Ez genuen ez da urrubilketarik ere ez iratietan entzuten zen, ma, ba, leherketaren bat hor, leherketaren bat han, ez zuten ongi azaltzen nortzuk ziren, galekoek ziren edo ez, bai honan bertan, arrogeita bostean, eskolatik urrun edo urbil, hamak eta ez ziren zizkibuten aipatzen olakorik. Beraz, eskal mundua zer zen, eskara zer zen ez geniekien. Hamatxik gure aldetik eskaraz eh, egiten zuen, baina erabat bazterzu zuen, dora berro eta marrurte gaur egun aldiza. Eskaraz egiten du berarekin eta bizipoza da hori. Hasi nintzen basarrin, haikan, urte bat ardi, gero espetxean. Lapurtar gutxiekin izan nintzen, beraz doinuan e, eta izkeran nabarituko da. Denbora gehiago agian berkoneko <coughs> barneratzeko. Eta berez, mesakar eh, batekin, handoain edo bai, handoa ingoa zen, bai, besteak. Eta horra, pixkanaka, pixkanaka, bakarkak, liburuarekin ere, autodidaktikoan, edo. Beraz, eh, euskaraz, omen badugu esaldi zahar bat, nungo goa, antzangoa, hori, uste dut, espero dut, baliotu izan dut. Gauan deneri. Gabi Mueska. Ez dakit nua den zuentzat, baina eh, gau guziz lokartu zin, eh, pausatzen dut galdera batzuk eta horietan, plazera egin duzu norbaiti bederen gaur egun. Eta badakit gaur egun plazer bat egin indutara norbaiti, zanen da, itzultzaileari, zen eta segituko dut frantzesez, zen eta prestatu nuen gauza bat aski luze, eta hemen arribatuta, uh, eh, errandi eh, baduzu amar minuta. Uh, eh, Endetza minuta, oso guti da, beraz, uh, aski azkar eta frantsesez eta erresago da netzat. Bon, hasi uh, baino lehen, erran behar dut zerbait, uh, ari gira kondena luzen enguruko tematikarekin, eta e, didie inguruan, baina beste presoen inguruan ere, eta aldi batzutan e, horren uh, inguruan ere mitzoniz, uh, e, eskolegitik kanpo, eta badut beti uh, pentsaketa bat uh, dega kolatero deitzen duten uh, itzarekin, nahi dut mitzatu familietaz, eta bereziki gaur egun, nahi nuke pentsatu eta partikatu zuekin hori uh, maiterekin, beraz, didie eta zure amaren eh, inguruan, eta uh, guti mintzatu niz berarekin, ba, betiko hoituko bere uh, irinoaz eta bere duintasunez eta pentsatzen dut gaur egun bereziki eh, normala dela biztan da presuetaz baina eh, pentsatzea ere familieri eta eh, uste dut uh, ez dugula aski mitzatzen eta gaur egun hortaz mintzatu behar dela. Uh, presuak ieslariak anitz hanitz, hanitz sufrimendu bizi izan dutela, baina ere milaka familia, milaka familia guri errian. Beraz gaur egun bereziki pentsatzen dut uh, maiteri baita ere Eh, preso guzien aita meri eta aizpa eta arreba eh, eh, on m'avait dit que c'était une soirée dans laquelle il fallait faire usage de pédagogie et tout ça pour dire que c'est vrai que nous sommes dans une thématique extrêmement compliquée et qu'il faudrait déjà parler des heures durant, échanger sur certains concepts qui, sont intervenus au lendemain de et euh, des concepts qui euh, euh, aujourd'hui ne sont pas compris de tous, y compris dans la famille Aversalé. Et donc ça serait nécessaire d'échanger de, là-dessus. Mais je le dis, on n'a pas trop le temps, mais si par la suite, par exemple, je pense à la question d'unilatéralité, je sais que c'est un, mot qui est un mot-clé hein, dans, le processus actuel et sur lequel il serait bien qu'on soit tous d'accord sur, sur ce que veut dire ce, ce mot-là. Il y a aussi un autre, un autre mot euh, sur lequel je vais m'arrêter quelques secondes. Euh, lorsqu'on parle des préchauds, on parle de questions euh, politiques, mais aussi on entend la question de, de, l'humanitaire. Et je suis au regret de dire que je suis, je suis très, très blessé lorsque je vois, j'entends, y compris des aversalés, qui ont une vision un petit peu, euh, comment dire, euh, un peu dure par rapport à la notion d'humanité, euh, en disant la question des préchauds est une question essentiellement politique. Et je revendique le fait qu'on mette aussi la question et la revendication des préchauds d'un point de vue humanitaire. Et je conçois la question humanitaire comme fondamentalement politique. Je m'explique là-dessus. les, notions euh, politique, on sait ce que c'est. C'est souvent des questions liées à la, notion de citoyenneté, euh, au fait que les hommes et les femmes dans un état de droit sont de sujets de droit, et donc ce sont des questions politiques dans le sens commun du terme. La question humanitaire, lorsqu'on l'aborde avec les préchauds, c'est parce que c'est l'humanité même de la personne détenue qui est atteinte. Et qu'à travers ça, c'est effectivement une question de simple humanité qui est euh, en question. Et donc, il ne faut pas euh, euh, voir cette notion d'humanité euh, de façon un petit peu désagréable. Maintenant, le choix qui a été fait à parler particulièrement au lendemain d'Aïété, et le, ressort sur lequel on a joué, c'est sur le fait que nous nous trouvons face à un État qui se revendique, le père ou, la mère, je ne sais pas, des droits de l'homme. C'est un État qui se considère un État de droit, un État qui euh, se revendique aux yeux du monde comme un État qui est euh, euh, extrêmement attaché à la notion d'État de droit. Et donc notre travail depuis Haïti a été justement de mettre la France face à ces, renoncements, et en particulier les renoncements sur la question ben, du traitement qui est fait du peuple basque et de ce qu'on appelle de façon générale la question basque. Alors évidemment, euh, aujourd'hui, et depuis quelques mois, il est de plus en plus difficile euh, de, défendre l'idée que euh, nous allons avancer dans l'État français en jouant sur la fibre d'état de, droit, sur la fibre défense du concept de droit comme, euh, euh, comme une notion extrêmement importante pour parvenir euh, à la paix au Pays Basque, parce que vous le savez, le Bataclan est passé par là, Nice est passé par là, des attentats donc, qui ont bousculé beaucoup des choses dans l'État français et qui font que depuis quelques mois, il y a un dérapage, un dérapage dans, dans cet État qui fait que eh bien l'État de droit est en train de fondre comme neige au soleil et qu'aujourd'hui, il est de plus en plus difficile euh, euh, de, de, revendiquer cette France euh, pays des droits de l'homme, cette France État de droit, pour avancer notre, notre stratégie de, résistance en tant qu'abersalé. Parce qu'effectivement, l'État de droit est en train de, disparaître petit à petit dans l'État français. Mais, mais il, ne faut, il ne faut pas, surtout pas maintenant, désespérer et nous continuons à, nous persistons à penser que l'application du droit reste un élément fondamental pour faire euh, changer la situation au Pays Basque et pour faire évoluer la, notion de, de, résolution du conflit euh, au Pays Basque. Depuis Haïti, euh, nous sommes dotés de nouveaux outils. Hein, euh, le, paysage à euh, en, en, situation de conflit ouvert avait euh, des, des, partis, des syndicats, des, mouvements associatifs, revendicatifs X ou Y qui étaient adaptés à la période, j'allais dire, de conflit ouvert. Depuis Haïti, le mouvement aversalais en particulier se dotait de nouveaux outils qui étaient adaptés au nouveau, dire, à nouvelle page qui s'offrait à nous et à la nouvelle écriture de, l'histoire qui était en train de s'écrire. Eta ondoti Gabi Moeskak eman ditu seitasunak eh, gitura desberdine liburuz, bake bidea, bagoaz, agera eta beste, bakotsak zer urratxere egin duen azken urte hauetan. Enegu tekniko baten gatik ez ditugu beraz zati horiek entzuten halko, segitzen dugu Juan Mari Olan horrekin, Gabi Moeska ere berri zentzunen dugu ondotik, Juan Mari Olanok aipatzen dauku presondegietako egoera. Presoen bizi baldintzak obera ez egiteaz gain e, txarrera egin dute. Atzera pausoak eman dira, e, urte horietan eta badira kartzela e, asko, e, egoera gordinean e, dauzkatenak euskal perso politikoak ez. Eta e, Euskal Herrian ere, hori aitortu behar dugu, gu geuk ere, ezkerra bertzaleak ere, ez genun nahiko argi edo indar izan, egoera horri, Espainia arrestatuak egiten zuen blokeo politiko hori, Zen azkenean, espainolan ikuspegia oso simplea da, esaten dute. E, ego Euskal Herrian iriki da egoera politiko berri bat. Beraz, eta presoen hauzia, di, irtenbide bat ematen balin badiago, hauek badoaz. Beraz, eta gaur egun Estadu Espainiarrak daukan tresna bakarra Euskal Herria baldintzatzeko, gatibuak dira, presoak dira. Eta horri eusten nahi dira, tresna politiko bilakatu dutelako, Eh, Euskal Herrian irikiden prozeso burujabearen eh, galga egiteko, ez? Eta horren aurrean guk ere eh, esan dut ez genuela jakin reakzionatzen edo edo inteligentzia nahikoa ez genuen izan edo indar nahiko zen estatuak egin zuena zen e, pixke bat gorpuzten hasi zienean presoen auziari buelta emateko herrira antolakundeakin eta bar tantas tantako proiektu ura gogoan duzuena Bilboko manifestazioa eta bar pues, testu inguru politiko horretan, hain zuzen, e, eh, izugarrezko sarekada poliziala egin zuten, mm, legez jarri zuten e, herrira, atxilotu zituzten herrirako kideak, gero etorri ziren erasoak e, abokatuen aurkakoak, e, presoak hartatzen zituzten taldearen aurkakoak, presoen kolektibaren bitartekarien aurkakoak, osea, errepresio handana bat etorri da, azkenean fronte guzti hori indargabetu naiz zutelako. Eta hor, egia esan, e, bueno, errepresioak ere mm, baldintza zen du herria, jendeak bazuen beldurra ere, zen, zen gauza asko behar ego euskal herrian e, e, espetxeratua izateko, eta hor pasatu da denbora bat, pues ez dugula gaitasun nahikoa izan e, horri buelten emateko. Bo, hori onartuta dago, digestu egin dugu, gutxi gora bera, eta kontua da aurrera begira jartzea eta buelta ematen astea, Orduan, presoen hauziaren eh, aurrean eh, zer egin dezakegu, hori da galdera. Gu euskal preso politiko eta ieslari eta deportatu hoiak, aseginean duela urte bat ia, eh, urte bat baino gehiago, mm, egoera ikusita eta gu ibili gara gizon emakume guztioekin patioan buelta asko ematen, beraz badakigu gartzela zer den, ze bizipena dituzten, presoen gogoa eta borondate politikoa zein dene bai, Eta pentsatu genuen gure arteko orube edo espazio komunikatiko bat eraiki behar genuela. E, esperientzia berdinetatik gentozen gizon emakumeok e, behar genuela elkartu, itzegin, aztertu eta e, ideia batzuk atera, planteamentu politiko batzuk egin, e, ez begirale soilak izateko bezik, aktibo izateko preso nauzien. Beraz, hor e, lehenengo egin genuena izan zen, hausnarketa horretatik etorri zen, amistiaren norabidean preso eta eslariak etxera manifestua, gogoan duzuena, eta manifestu horren e, goi leloarekin mm, preso politikoen nazio egunean, beraz aprilan amazazpian deialdi nazional bat egin genuen Bilbon, hogei mila persona parte hartu zuten, manifestazio horretan, autonomia kalea mokuru bete genuen, Beraz, e, berri bat izan zen, jendeak egitan eskertu zigun antolatu izana hori eta bultzada hori emana, zeren gogoa bazeoen herrietan, jendeak bazuen gozea eta nahia, baina ez zegoen e, behar bezalako antolakuntzarik. Bueno, gure asmoa zen, e, ekarpen hori egin eta hor berriro bakoitza bere, bere militantziara murgiltzea ez? batean edo bestean, eta bar, etzen gure borondatea inolako antolakunde propio bat osatzea edo lakorik, nahiko antolakunde baditu herri honek, e, baina e, gauzak atzeratu egin ziran eta ikusten genuen, utxune hori zegoen bitartean, gu aktibo egongo ginela. Beraz jarraitu genuen, jarraitu genuen horrekin, eta udako jaien kanpainan ere, e, antolatu ditugu e, komunikazio ekimenak eta bestaldetik mobilizazioak ere. Bilbon, Iruñan, Gasteizen, Donostian, e, eh, manifestazioiek egin ditugu eta jendetsuak izan dira, beste herri askotan ere bai, ez? Orduan, guzti hori egin dugu alde batetik, rekonozitzen dugulako e, presoen hauzia lantzea, hendi, aipatu du e, Gabik, presoen hauzia lantzen ari dira jende asko giza eskubiden ikuspegitik, eta oso importantea da, hori egitea, baina ez da nahikoa gure ikuspegitik. Zen preso politikoa direlako, gatazka politiko baten e, ondorioz daudelako kartzelan, eta horrek behar du gure ikuspegitik e, eh, e, eh, planteamentu politiko bat ere. Eta orduan presoen hauzia konpontzeko, zalantzari gabe borroka eta eta mobilizazioen eh, planteamentu bat egitea derrigorrezkoa zela ikusten genuen, zen argi daukago aizeak ez dituela egarriko etxera. Hori denok badaki beraz, gure ekarpena, besten dinamikak errespetu guztiarekin, baina ikusten genuen espazio hori e, zela e, betetzea lan hortan ibili gara, sarek egiten du bere lana, eta etxeratek ere egiten du. Eta badira bestelako taldea, gerrietan, eta bar, e, presoetaz, arduratzen direnak, eta bar. Nik askotan begiratzen nuen garzelatik ere bai, eta orain ere, eh, ona, bidasoatik gora. Eta garai batean, hau anaia txikia edo arreba txikia, iparralde, esaten genuen, handik, gure handitasunean, Eta konturatu gara, hemen gauzak egin dituzuela, izugarrizko urratsak eman dituzuela alor askotan, eta hegoaldean oraindik blokeatuta gaudela, baino e, apaltasun ariketa bat egin dugu, onartu du ja, badugula zer ikasia, hemen ere. Eta zinez ari gara ikasten, gauza asko ditugulako ikasteko. Beraz, hori ikusita, eh, ematen dit, lehen gabik esplikatu du hemen aietetik hasita nolako ibilbidea egin den eta han ez da olakorik egon, dakizuen ez, ez da antzekorik ere egon. Eh, Espainolen aldetik planteamento argia da, Partido Sozialistakoak ere hor daukatet, Eusko Alderri Jeltzalea jokatu du e, e, apalean, inolako arazorik ez sortzeko Madrideko gobernuarekiko interlokuzioan. Beraz, ekarpenik ez da egon. Orduan, e, Beste urraz bat eman da, ikusten genuen, e, data hauetan, ba, preso hoiok, eta ieslari eta deportatu hoiok, ba, genuela zer esana. Berriro bildu ginean, eta egin genuen, eta prentsa horreko bat eman genuen lengua egunean, ikusiko zenuten, nunbait, eta hor planteamentu berri bat egin dugu. Kalera, kalera deitu den planteamentu hori, e, uste dugulako, e, gabonetan urtarrilera begira eta bar gai horrek dagokion espazio politikoa bete barra daukala derrigorrez eta antolatu dugu hori kalera kalera deitutako ekimena foko zentrala egongo da usurbilen gipuzkako usurbilen egongo da asmoa dugu e, karpa handi bat jartzea usurbilgo plazan eta e, han egongo gara e, egunero modu iraunkorrean e, preso hori talde handi bat aldakorra izango dira irikia da, pertsona batzuk egongo dira egun bat, beste batzuk aste bat, beste batzuk bi aste, bakoitzak alduena, lan egiten duena gazte egongo dira, eta baino, helburu ez da han egotea bakarrik. Nahi dugu foko bat, abia puntua egitea handik, baino bestaldetik nahi duguna da horrek sortzea dinamika berriak eta anitzak herri eta uzuetan Euskal Herri osoan. Eta hortan ere preso, ieslari eta deportatu oiak implikatua dira herriko jendekin, herriko eragilekin, taldeekin eta hitz egin eta hilabete luze horretan E, bueno, herri bakoitzean ikusten diren neurriko ekimenak eh, antolatzea, beti ere planteatuz e, e, presoen etxerazea dugurai helburu ez. Eta bide horretatik e, e, ez da hor geratzen bakarrik, usurbiliko gune horretatik egin nahi duguna da, Eh, gure esperientzia propiotik, errepresialiatu goi bezala, iruditzen zaigu badaukagula zer kontatua eta zer esana, gizarteari, beraz planteatzen duguna da, eh, interlokuzioa egitea, harremanak egitea, e, go Euskal Herriko, eragile sozial, politiko, sindikal, e, eh, aliketa gehienekin. Guztiei ari gara bilkurak eskatzen, gure ikuspegia emango diegu, baloratuko dugu orain arte urkulluren gobernutik egin diren proposamenak e, presoen kolektiboari zergatik ez duten ezertarako balio, esplikatuko diegu, zen azkenean planteatzen dena da, e, lege di berezia, Euskal preso politikoen zat, adok eginiko lege di berezia, onartzeko eskatzen zaia Eusko Jarloritzatik, gure preso politikoi. Eta ez konturatzen, lege di horrek berak ezinezko bihurtzen duela, E, askatasun esperantza presoentzat. Zeren daukagena da, berrogei urteko masimoa eta gaina, irugarren gradoa izateko kartzelan, hogei tamabi urte kartzelan egon bertzara. Eta lehen baimena kartzelatik ateratzeko, hogei tamabost urte beteta ematen dizute. Beraz, legedi hori egina da hortarako. Eta Eusko Jarlai izan aldetik hor gaude, izan ditugu harreman batzuk eta onartzen dute, intimitatean onartzen dute, akas bat izan dela hori, ezinezko dela, eta bar. Eta berriro etorriko dira beste proposan batekin, baina guk esan dugu gu irekiak gaude, gu gure ikuspegia emango dizuegu, gu laguntzeko pres gaude, baina edozein gatazkatan konponbidea nahi denean, aurrean duzunari, inkluso etxaiari, duintasuna aitortu behar zaio, eta ezin zaio eskatu eman ezin duena. Hori da bia puntua. Ezin zaio eskatu ez erakunde bati eta ez eh, presoen kolektibo bati eman ezin duena. Nola eskatuko zaio batzuk eskatzen duten bezala, bere bizitza osoa eta bere ibilbide osoa kondenatzeko. Damua erakusteko eta ez dakiz zer gehiago. Eta guk esaten dieguna da, horrekin hori dela gatazka eren jarraipena elikatzeko munizioa hortarako balio duela, baina ez soluziotarako. Eta guk planteatzen duguna da, aurrera begira egin behar dugu eh, adostasunak gizarte osoan adostasunak bilatu behar dugu aurrera begira eh, soluziak emateko eh, afera honi. Eta orduan, hortarako egingo dugu harreman guzti horiek, eta harreman guzti horretatik gero gizarteratuko dugu eman duena, eta gure asmoa da eh, Euskal Herriko eragile anizenekin, alik eta gehienekin ibilbide bat e, adostea, herri gisa defendatu alizateko Madriden aurrean eta Parisen aurrean erregisa, hortarako behar du. Gu badakigu, gure planteamentoa euneko eunean ez digutela onartuko. Horko alderdi batzuk eta sindikatuak eta bar. Bueno, joango Gogera elkarrekin, pres dauden tokiraino, gu jarraituko dugu handik aurrea. Hori da egiten dugun eh, planteamentoa. Paraleloan, Euskal Preso Politikoen kolektiboa, jada, ari da, aspalditik hausnartzen, 2008an atera zuen eh, agiri bat, esanez, konstiente zirela eman zen aldaketa estrategikoaz, eta goera politiko berriaz, beraz eta e, plantea zen zuten, gokitu behar direla, orain arte ibili ditugun konzeptuak ere eta horretan sartzen zirela. Eta e, urrats horretatik, e, iragarri dute, gaur atera dute, gohar bat baita ere, egunkarietan, eta esaten dute, bueno, Ibon Fernandez eta perso gaixoen aldeko ekimenak egingo dituzte e, eh, garzeletan, garzela bakoitzak egiten duena eta bar, eh, baina ez da bai da, e, eh, azten direla baita ere. Ez da bai da bat hasiko dute, dokumento batekin, eta ondori batetara iritsiko dira. Gure asmoa da, presoen kolektiboak arzen, libreki hartzen dituen erabaki horiek, gizarteratzea, defendatzea eta presoi babesa ematea eta irtenbiderako sinergiak e, bilatzea eh, eh, ikusten dugulako eskerra bertzaleak bakarrik ez du e, presoen hauzia konpondu. Ezin du nahita ere. Eta ez daukagu formularik. Herri gixara egin beharreko ibilbidea dugu eta herri gisa antolatu beharko gara horri buelta eman alizateko. Zalantzari gabe, presoen kolektiboaren eztabaida horik horrek ardaz printzipala izango du askapen prozesuari nolako ekarpena egiten aldion presoen kolektiboak. Ikusten delako, e, garzelatik inondik baino argiago, presoen etorkizuna herri honen eta prozesu askatzaile horri lotuta dagoela. Ez beste ezeri. Beraz, eta hori da, e, momentu enten daukagun eh, planteamentua, horretan e, bustiak gara, eta asmoa dugu baita ere, badugu nahiko indar instituzional e, garai hauetan, normalizatuko ditugu harremanak alderdiekin, da instituzioekin alde neinean, onartzen gaituzte interlokutore bezala, gaina asko baloratzen gaituzte, naiz eta gorroto gaituzten batzuk, baina baloratzen dute, guk esaten duguna, eta bueno, lan hortan jarraituko dugu, eta guk eh, hau irabazi harteko kompromisoa da guretzat, gutako eundaka pasatu gara handik, eta hortan jarraituko dugu. Nik hor bukatuko nuke, eta eh, gero galderatan aterako dian nahi zuen gaiak, baina esango dizuet, usurbiko dinamika horretatik hainbat ekimen badirela planteatuakia eta egutegia osatzen ari gara, zen herrietan antolatuko dituzten gai guztiekin, donostian bada gizakate bat egiteko asmoa aizen horrazitik hasita eta goteizaren es, utxaren eskulturaraino, Bilbo nantzeko gozak, badira gartzeletara martxak ere, bagenekien hemen bagoazek antolatu dela lemezanera ere martxa bat eta prentsaurrekoan baliatu genuen esateko e, hori ere, publiko egitea, jendea etor dadin, egualdetik ere joan daitekelako, Lemesanera ez da republikan bizitzea baldintza, eta orduan hortarako egin dugu indar bat, ba, pixke bat eh, guztiok bustitzeko toki guztietan. Hainbat dinamika izango dira, eta bueno, e, jakinen gainean egon gora, egunerokotasunean, eta oain zuen nahi zuen tokite joko dugu. Bai, galdera bat, edo galdera pare bat, biga dituta, eh, lehena, zuri, Jomari Olano, haipatu eh, duzu, ja, eta instituzionaldetik eta gauza batzu aldatu direla, eta beste gisa batez hartuak ziztela berriki izan dira, eh, konkretuki, penu berekin ere, bilkura batzu ezkerra bertzaleak egin dituenak, bai, alor, instituzionalean, baita ere, bake prozesuaren bidean, zer, ja, zer akordio, edo zer rubilketa izaiten aldean, garekin lan egiteko, egiteko. Uste duzia alde hortatik zerbait urgunago uh, eh, joiten alden, uh, aipatua izan da ere justizia transizionala, justizia transizionalaren bitartez eh, gauzak beraz aldarazteko eta oraiko paradigma hortaik eta finkatu den eta preson lege dioritaik eta hat joiteko, bide hortaik badea posibilitatea haintzinatzeko. Nik uste dudanak ez dauka garrantzi ondirik, baina informazioa da, e, dakizuen bezala, momentu honetan, e, bueno, Eusko Alderri Jeltzaleak irabaz ditu dut eskundeak, Eusko Autonomia Elkartean, urkullu izango da lendakaria, eta EH Bilduk astapenetik egin zuen planteamentu bat, mm, nire ikuspeditik realismo politikoan oinarrituta, eta planteatu zuen e, eh, gixarako akordio bat. Posible zelako, e, Podemos aldugu eskertiar bezala kontsideratzen dira, erabakitzeko eskubidearen alde omen daude publikoki hori esaten digute, eta e, politika sozialetan eta eskertiarrak dira, pues oso ondo. Presoen hauzian ere, e, eh, karzela politika aldatu, preso guztiak euskal irriatu behar dira, esaten dute. Orduan, herri bezalako akordio bat, Eh, plano sozialean eta prozesu soberanistari ez bestea. Eta transversala, bi planteatzen dieguna da, gatazkaren ondorioak gainditzeko bide horri bat adostu behar dugu hiru alderdion artean. Gutxienez, hiru on artean gutxienez, eta hortik aratago joaten da ondo. Nola doa hori, momentuz, e, e, Podemosekin dago koinzidentzia bat politika sozialetan, eta horretan adostasunak egongo dira, inkluso Partido Sozialistarekin ere, Podemos, Partido Socialista eta guk politika sozialetan elkarrekin bozka emango dugu behin baino gehiagotan, legebiltzaren zalantzari gabe eta Eusko Alderre Jeltzalearekin e, buru erabakitzeko eskubidearen alde eta prozeso burujabe hori e, eh, aurre eramateko egon daitezke abertzalek dira, abertzale deitzen diote bere buruari, eta nazio askape movimentu direla esaten dute gaine. Beraz, hor, eh, planteamenta hor dago. Horrek zer emango duen ezak oraindik e, negoziaketan eh, ari dira, ni esanago negoziaketa horren sugaldean, alegia, baino e, eh, da jarraitzen duela oraindik, ez dago akordiorik, horik, eta seguru asko osatuko dan gobernoa izango da Urkullu Partido Socialistaren babesarekin, ez? Orduan, nola ikusten dugu presoen gai hori eta e, zazpi bina eta legea, hori da e, arrezirik presoen e, torbiderako. Guk, pentsatzen, ari garaia juristekin, e, lehen aipatu du baita ere gabik, juristekin, badira Espainian ere juristak ikusten dutenak astokeri badela hori eta desarmatu behar dela, nola edo ala, zazpi bimia eta iru deitzen da, hori da, azken erreforma kode penalarena, eta e, horren aurka egiteko badaudela posibleak izaten dute. Kusiko dugu, e, Estrasburgora eramateko asmoa da gauza horiek, baditugu beste gauza batzuk ere Estrasburgo hau zitan, kondenaren eh, konputo bikoitza, Frantziar Estatuan bete egiten kondenak hankentzea, e, eh, Europako erabakiare muzin egin dio Espainolak eta esan dute hemen ez, Espainia ez difagan, e, orduan, e, hori hola dago, eta orduan ikusiko dugu hortik zeh urratxe maten ditugun. Azkenean, bide guztiak erabili beharko dira, alik eta azkarren presoak etxeratu alizateko, eta islarite deportatuak. E, baina, nik pertsonalki, fede bakar bat daukat. Eta fede bakarra da Euskal Herritaren gandu dana. Eta lortzen balima dugu, e, imaginatzea, etorkizun laburrean, edo ardi herri bat presori gabekoa, hori gauzatu aldu herri honek. Badu urtarako nahiko indarra. Baina guztiok ere, e, iritsi beharko gara, adostasun batera, prozesu hori nola askartu alde jakiteko. Hori lortzen balima dugu, herri honen gehiengoa, artikulatzea, aktibatzea lortzen malima dugu, orduan negoziatuko dugu behar denarekin eh, herri gisa. Ezkerra berzaleak ez, dauka kapazitatea negoziatzeko ez Madriden, ez Parixen, ez inun, hitz bai. Baina herri gisa planteatzen dugunean aldarri bezala hori, herri osoaren babesarekin, orduan urratsak eman ahal izango ditugu. Formula magiko erik ez daukagu. Orain arte preso asko atera dira, atera gara, baina denok atera gara kondena beteta batzuk han ere pentsatzen dute batzuk, estaduaren balizko borondate politikoaren ondorioz atera gela. Azken egunen arteko zigorra beteta atera gara, orain arte atera gara guztiok. Ez? Eta hor e, eh, legez kontra ere preso aldana dago kartzelan oraindik beraien legea aplikatuta kalean egon behar lukena. Korapilo guztiek askatu egin behar daukagu, eta hor babesa handia daukagu, juristekin eta hor, baina horrek dakizuen bezala denbora behar du. Oso mantxo joaten dan trena baita hori. Hor, usur eta argi eta egoaldian pari hori egin duzue eta pari hori egin behar dugu, iparaldian ere. Oda, gabi, eh, segitu behar da lan hori guzia e, aipatu dituzkanak, eta herrian merian mobilizazio hori akulatu behar da. Odean, gaurko bilkura hortan sartzen da, baina antzina jo da. Ba. Bai. antzina da eh, e, e, borroka eta egia da badela eh, jadanik e, baditugu eh, data batzuk e, elduden aste eta ilabetentzat. E, Erraiten ginuen e, Goulet, Naïa, notre volonté, c'est effectivement de, sortir les préchauds, de ramener les exilés et les déportés dans les meilleurs délais, dans les meilleurs délais. Euh, mais euh, en attendant, il y a des priorités, et les priorités, elles sont affichées autant par euh, les collectifs des préchauds et, des réfugiés, mais aussi une, grande majorité des, acteurs sociopolitiques de, de notre nation. On veut parler de la libération des malades, comme il a été dit, le rapprochement et le regroupement, 呃。 le rapprochement des, malades, il y a l'affaire Yvonne euh, Fernandez, mais Yvonne Fernandez, on sait qu'on a le 24 de ce mois donc euh, l'audiencement de, son affaire. On sait qu'il y a euh, une manifestation donc qui est prévue le 19 novembre. Eh bien, il y a oh, une, une, façon extrêmement claire d'être acteur du, processus de paix, d'être acteur de cette revendication de libérer, j'allais dire, parce que c'est la, moindre des dignités de, sortir de, de l'enfermement des gens qui sont en grande souffrance. et donc nos préchauds, et Yvonne Fernandez en particulier dans l'État français, c'est être présent, présent dans, dans, la rue le, 24, le 19 novembre. Euh, le 24 novembre, donc, c'est l'audience euh, pour Yvonne Fernandez. Il y a le 27 novembre El Cartachou Neguna. Hein. Euh, les, les, plus anciens d'entre nous connaissent euh, ce que cette, cette euh, euh, nomination, El ce que ça représente, eh bien, cette année, il va y avoir un nouveau événement important à Ustaritz, je crois. et donc, ça va être l'occasion, justement, de, de, réaffirmer, de réaffirmer notre solidarité avec les préchauds, les exilés et, et les déportés. C'est une date sur laquelle il faudra qu'on soit le, le plus nombreux. Il y aura aussi le 10 décembre, qui est la journée internationale des droits de l'homme, donc date de l'ONU. Euh, donc euh, Etcherat qui va faire aussi en Igualdé, en Iparaldé, je pense, des événements importants autour de la notion de, euh, du respect des droits de l'homme, des droits humains et des droits appliqués évidemment à, nos préchauds. Il y a donc le, mois de, lutte là qui est, qui organisé à, à et dans lequel les anciens prisonniers aussi euh, d'Iparaldé prendront part. Et aujourd'hui, on a parlé de, des anciens préchauds qui sont actifs euh, et euh, réfléchissant et actif à, à mais à Niparaldé aussi. Il y a eu des réunions euh, ces dernières semaines avec les anciens préchauds, une quarantaine d'anciens qui se sont réunis et qui comptent bien sûr être actifs autour d'Ouchourbil, actifs aussi pour porter les décisions qui vont être prises en début d'année 2017 par, par EPPK, par le, collectif des préchauds. Et les anciens préchauds assument la responsabilité d'être, avoir, nous qui avons le privilège aujourd'hui d'être d'être libre, euh, d'être la continuation euh, de la pensée et de l'action de, euh, des, des préchauds. Donc ça, c'est au début de, de l'année 2017. Et rappelez évidemment que le 8 janvier 2017, il y aura la manifestation, j'allais dire, nationale 14, oui. donc à Bilbao, donc cette manifestation nationale qui est aussi un, grand rendez-vous autour de la question des préchauds. Donc, euh, il y a déjà un, calendrier euh, effectif. Il y aura euh, aussi l'an prochain, je ne sais pas quel mois c'est, en, mars ou avril, la manifestation autour ben, de, nos quatre perpétuités. il y en a un cinquième euh, Carrera, mais euh, quatre qui sont euh, donc les deux frères Parot, Chistor et Yakesh Eznal, qui sont dans leur 27e année de prison. Donc là aussi, il y aura, il y aura façon d'affirmer notre solidarité et notre exigence de les voir enfin retrouver le pays. anome libre. Eta ondotik publikoak ere zonbait galdera egin ditu, lehena duela zonbait egun bildu baita haieten berriz ere foro soziala, hortan biltzen baitira gizarte zibileko bai elkarteetako, sindikatuetako ordezkariak, eta horrek eh, zerbait ekar lezakela prozesua antzinarazteko ere galdegina izan da, hor maian ziren Ez, da, ez da argazki soil bat, eta gero egia da eh, kalera begira, proiektatu dena izan da armagabetzearen prozesua. Baina e, foro sozialak izugarrizko e, ardura eta eginkizuna du eta izango du gatazkaren ondorioen konponbide integralari begira. Eta orduan, e, foro sozialan gaur egun biltzen diren e, taldeak e, inon biltzen diren baino gehiago dira. Badago konsenso zabal bat, adosten eta josten poliki poliki e, ari dena, e, baina argazki bat baino gehiago da. E, gauza guztiak ez dituzte esan, lantaldeak taldeak badaude, eta aurrerantzean foro sozialeko batzuk ere e, zai daude, beste urras batzuen zai daude, mundu guztia pentsatzen duen bezala. Eta ematen badira, pues, e, gauza batzuk askartu daitezke, ala ez, eta orduan horregotea eta borondate horrekin egotea oso importantea da eta eragiletariko bat izango da eh, oso importantea. Orduan, nik pentsatzen dut, e, han eh, irudikatu balima zen gai bat bakarra kalera begira, nazioarteko begira alekin eta bar, e, nola baiteko logika bati erantzungo diola pentsatzen dut, eta behar bada, egunak eta asteak aurrea joanez, e, ikusiko dugu zerbait, o ez dakinik, <laughs> ez dakinik zer esaniko duen, baina baina egia da, jende asko pentsatzen duela, foro sozial emilita daudenak, ba, erakondeak armagabetze prozesua egiteak askartuko lukela, ez dakiz zer, da kontua da, erakondeak armagabetzeko prozesua egitea nahi duela, publikoki esan diola, gobernu frantzesa eta espainolak, eta ez duten nahi, <laughs> ez duten nahi, Oia, gaina atxilotu egiten dute jendeak. Eta azkenekoa orain, Mikel Irastortza eta Xabi eta Deniz atxiloto dituzte. Eta orduan, baino, soluzio bat eh, eman beharko zaio. Eta orduan, gobernuari zaio interesatzen eh, hori, bolokia mantentzeko balio duelako. Baina nik uste dut ezkarra osoa, azkarra izango dela, inteligentea dela, eta hartuko dituela, hartu beharreko erabakiak, azkenean Euskal Gizarteari begira hartu behar direlako erabakiak. Eh, hori esan nahi du alde bakartasunak. Un élément d'information complémentaire sur euh, qu'est-ce qu'on peut faire dans les temps à venir pour effectivement euh, mobiliser et, produire de, l'action autour des revendications sur les préchauds et, les réfugiés. Bagoas a présenté il y a, quelques, jours, quelques semaines de ça, euh, une, une, boîte à outils, c'est-à-dire un des éléments constitutifs de ce qui peut être l'action euh, de groupes euh, dans des villages, dans des villes. Euh, c'est-à-dire que Bagoas a, créé des outils qui sont des écrits, des, modes d'action, des, éléments qui, peuvent être repris par des individus, par des groupes qui sont attachés au, développement ben, justement de, la feuille de route de réfugiés, des, des et donc Bagoas donne les moyens à qui le veut, qui en a la volonté euh, d'être acteur euh, de, la libération des préchauds et du retour des réfugiés. Donc euh, ça aussi, ce sont des, outils que peuvent prendre les, hommes et les femmes de ce pays qui veulent véritablement être acteurs, acteurs de paix. Je voudrais insister sur la situation des quatre perpétuités qu'on a en France et la nécessité de se mobiliser dans les semaines à venir de façon importante. Et quand je dis importante, je veux dire que euh, euh, au niveau quantitatif, on soit nombreux dans euh, les appels qui seront lancés pour les soutenir. parce que le temps est passé, parce que les jeunes aversalés, je vois ici des jeunes qui doivent avoir moins de 26 ans, c'est-à-dire que ces personnes n'étaient pas encore nées, que ces gens-là étaient déjà en prison. Et effectivement, c'est un handicap important euh, quand on ne connaît pas, quand, euh, j'allais dire, il n'y a aucun lien charnel avec ces gens-là, politique et charnel, euh, c'est difficile effectivement de mobiliser. Et puis, deuxième chose, rappeler que le plus vieux prisonnier en France est en prison depuis 47 ans. Vous entendez bien La patrie des droits de l'homme, un homme en prison depuis 47 ans. C'est-à-dire que cet homme a la même condamnation que euh, les frères Parotte, Schistor et Esnal. Et que euh, si on ne fait pas le nécessaire, ces gens-là que j'ai évoqués peuvent effectivement continuer, continuer, continuer à être derrière les barreaux. Euh, c'est une des questions, dire, qui doit d'urgence nous mobiliser. Parce que à Paris, ils vont mesurer la nécessité de les sortir à la quantité de gens qui seront dans la rue dans les temps à venir. Et si nous sommes indifférents au sort de ces hommes qui sont depuis plus d'un quart de siècle, un quart de siècle derrière les barreaux, euh, je pense que euh, euh, ceux qui ont les clés hein, à Paris se gêneront pas de les maintenir, de les laisser pourrir dans le 9 mètres carrés qu'ils occupent aujourd'hui. Espalima da, beste galderarik edo le hortan utziko dugu, denen beharra badela eta denen erantzun kizuna dela Frezeski eldu diren mobilizazioetan parte hartzeko eta Frezeski manez. Ez da bukatua, eh? didien inguruko mobilizazioak ere, segitzen baitira. Bai, ordean uh, ara jendea behita, hori dut, abenduaren uh, eh, hori tamekan, lan hemen zanera autobus bat antolatuko dugula, bat edo... Behar ba gehiago, egusi Zibon Fernandez iradi zertan dagoen, behar ba ongilitzatek ere beste talde bat zuikin eh, elkarlan bat eh, egitea. gutienez bat eta jara, hitz ordua zabaldua eta agian ikusiko zaituzte gurakoan. Mile esker. Eta mile esker, unaraino, etorri diren eh, guzieri, lekuko guzieri. Hala, hortan, notziko dugu Larzabalen iragandean debate publiko hori euskal preso politikoen egoeraz. Beste aldi bat zuleak.